Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Yahudi dini Yahudilarning arab zimillariga ko'chib kelib makonlashgan davri oz deganda bundoq ishki bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi Yahudlarning Babiliya va Palastindagi Ashuriyalarning ishg'oliyat davridagi ko'chishi. Bu qitimki ko'chish milodiyadan burungi 587-yil podshoh Boxtinazar ularning Yahudi haykalini chiqib tashlab, yurt makonlarini vayron qilib, qattiq iskanjiga og'irlikdan kelib chiqqan. Bu qitim ularning ko'p qismi asir elinib, Bobilga yo'lab ketilgan. Oz bir qismi Falastin Hijaz tarafga qochib kelib, Hicazning shimolida o'ltiraqlashib qolgan. 2. Yahudilarning milodiy 70-yili Rum Sharq Rim imperiyasi va G'arbiy Bizantiya imperiyasi deb ataladi. Luq lashkari qo'mondan Bitutosining qo'mondonligida Falastinni ishg'ol qilgandan keyingi mazgildagi ko'chishi. Bu qatimqi ko'chishima o'xshashlar Rumliqlarning Yahudilarni qirg'in qilib, ularning haykalini chekib tashlab, yurt makonlarini xarab qilib o'tganlikdan bo'lgan. Bu jarayondami bir qancha Yahudi qabilasi Arab ziminidan Hijaz tavaliga ko'chib kelib, Yasrib, Madina Munawvar, Xaybar va Tayma qatorliq joylarda o'ltiroqlashgan va bu yerlarda yeza, kent, shahar sepili va harbiy qal'alarni ta'sis qilgan. Bu ko'chmanlar orqali bir qism arab oilasi Yahudi diniga e'tiqod qilgan. Hatto bu din islom dini barliq kelishdan ilgari va islom dini barliq kelish arpisida yuz bergan siyosiy voqealarda alohida ta'siri bor dillaning biri bo'lib qolgan islom dini barliq kelgan mazgillarda mashhur yahudi qabilalaridan haybar nazir mustaliq qurayza va qaynuqa qatorli qabilalar bor edi samhudi degan kitobning bir yuz o'n oltinchi betida ayni chog'da yahudi qabilalarining soni yigirma mingdan oshadi deb ko'rsatdi Yahudi dini Yamanga kapitan Asad ibn Abi Karibning vasitasi bilan kirgan. U aslida Yasribga lashkari vazifa o'tashga kelgan va u yerda Yahudi dinini qabul qilib, qaytishda Bani Qurayza Yahudlardan ikki Yahudi olimni Yamanga birga olib ketgan. Shuning bilan Yahudi dini Yaman tuprog'ida tarqalishga va kengayishga boshlagan. Asad olamdan o'tib Yamanga uning o'g'li Yusuf Zunnavas taxt varisi bo'lgandan keyin u Najran Yemenning ayni chog'dagi poytaxtli xristianlarga hujum qo'zg'ab, ularni Yahudi diniga e'tiqod qilishga zo'rlagan. Ular Yusufning chaqirig'iga unamaganda, u akub koltib o't qo'yib, xristianlarni cho'ng kichik er ayol qeyriyosh, o'g'il qiz deb ayirmay o'tqa tashlab kuydirib o'tgan. Etishlar qaraganda, bu qitim fojiada o'ltirilganlarning soni 20 mingdan 40 mingga qadar ekan. Bu vaqa milodiya 523-yil 10-oyda yuz Qur'on Karimni bu voqeaning bir qismini so'rib burujda o'raklar egalariga la'nat bo'lsin deb zikr qildi. Xristian dini. Xristian dini arab ziminiga habashlar va romliklarning mustamlikachilik qo'lini sunishga ergishib kirgan. Habashlar Yamanni milodiya 340 yili tunji qitim besilib, milodiya 378 yilgacha mustamlika qilgan. Dal mushu mazgilda xristian dini tarqatquvchilari Yemen tuparqıda keng dini tergibat bilen şoğullangan. Onundan başka yana muşu mezgillerde Necran şehirge duayı icabet xisletlik bir zayid kişi kirip geldi ve ulanı Hristiyan dinine davet kaldı. Onun doğru samimiyetini ve dini ihlasını görgen Necran ahalisi tizli onun çakırırıq avaz koşup Hristiyan dinine yüzlendi. Həbəşlə Yemenni işğal qılğandan keyin ular Oxtud vəqəsini payda qılğan Yusuf vasqa qarshi yo'l tutdi. Abraha hukumatı siyosiy ustunlikdan foydalanib, xristian dinini keng ko'lamda tashviq qildi. Hatto uning aktivchanligi shu darajaga yetdiki, u Yamanga bir kabi bino qilib, arab hojilarini shu kabini tavob qilishga yuzlantirmoqchi va Makkadagi Baytullohni yiqitib bo'ldi. Shunga Alloh taolo uning ichki jinoyatini soxta, ziyonli kabi bino qilganligi və müqəddəs Kəbə Beytullahını vəyran qılmaq üçün boğalıq üçün onu bıraqlı cəzaladı. Xristiyan dinini yəni Şamdakı Qəssan ərəblərə, Təqlib, Təy qəbillərə və onundan başqa Rumluqlara çigirdaş qoşunu qavmlar qəbul qılğan. Hətta Hira padşahları içində Xristiyan dininə etiqad qılğucular bolğan. Məcusi dini. Amma Məcusi dini asasən İranğa çigirdaş bolğan yerlərdəki ərəblərə tarqalğan. Шуңа о диннің етқатчылары Ирақ, Бәхрәйін, Хәжәр вә Әрәб деңіз сайылы районыға еқін жайлады көп саллықны егілген. Шуныңдәк яны Иранлықлар Йәменні мустамлик қылған мәзгілде bir qism Yəmənliklərmi bu dinə kirgan. Sabiiyyət dini Sabiiyyət dini to'g'risida elib berilgan Iroq va uningdan boshqa joylardagi qidirib tekshirish va arkeologiyalik tadqiqotlar bu dinning Ibrohim alayhisolamning qavmi Keldaniyelerinin dini ekanligini isbotladi. Bu dinga qadimqi o'tmishda Sham va Yaman aholilaridan nurg'un xalqlar e'tiqod qilgan. Biroq Yahudi va Xristian dinlaridan iborat yangi dinlarning orqama-orqa maydonga kelishiga agishib, Sabiya dinning dini qurilmalari buzilib, faoliyati ojizlashib asta-asta yo'qolgan. Shundaqdimi bu dinning qoldiq ta'siri majusi, ateşperestler yoki majusiy e'tiqodchilarga chegirdosh iroq arablari va arab dengizi bo'yidagi ohallarda ayni vaqtlargacha mavjud bo'lib turgan arablarning diniy ahvoli yuqorida biz tilga ilib o'tgan dillar islom dini borliq kelish sharpisida arablar e'tiqod qilib kelayotgan dillar bo'lib bu dillarning hammasi har jihatdan yemirilish va yo'qilish girdovig'a berib qolgan edi o'zlarini ibrohim alayhissalomning dinida davogan mushriklar ibrohim alayhissalom ib kelgan din shariat ahkomlarining amr farmon nahiy munkar belgilamlaridan ko'p yiroq edi va ibrohim alayhissalomning shariatida ko'rsatilgan esil axloqlarga sal qorilib gunoh ma'siyatlar ko'payib ketgan edi zamonning o'tishiga agishib ularning dini faoliyatlarida buddistlarnikiga o'xshash sherik keltirish xurofiy urf odatlar orqa orqadan paydo bo'ldi hatto bu xurofotliklar ularning ijtimoiy siyosiy va diniy hayotiga zo'r darajada ta'sir ko'rsatdi yahudi dinini olsak u bayni riyoqur ko'z bo'yamchilik va dinni suiiste'mol qiladigan quruq da'vat dasturiga aylanib qolgan bo'lib diniy o'limolari ularning ikkinchi xudosiga aylanib qolgan edi ular xalq orasida o'z qoyishlari bo'yicha hukm chiqarib avom xalqning ko'nglidan kechgan o'y xiyollari va til harakatlardan hisob oladi Оларға нисбәтен дин шәрият дәпсәнді қылынсыма, худасызлық ва күпірлік ямрап әвжеліп кесіма, әтті Алла тәрғіп қылған илахи тәліматлағы сәл қыралсыма, мәйлі еді ке, олар қолыдекі хукуқ ва мадди мәнпәттен айрылып қанмысыла, башқа әм ішкі пәрваз Христиан dinimi tushunma qiyin bo'lgan ziddiyatli nazariyalarning yig'indisiga aylanib qolgan bo'lib, ibodatlari butparastlikka o'xshash xilma-xil murosim, va riyokorliklardan iborat edi ular alloh bilan banda o'ttirisida ajoyib mujmal bir xil g'alati munosabatni bayon qilishadi uning ta'limotlari arab e'tiqodchilarining ko'ngan turmush odatidan ko'p yiroq bo'lg'ochqa ularning dilida bu dindan suyunish rozimanlik va qanoatlanish tuyg'usi yo'q edi ammo uningdan voz kechishga ham petinolmaydi arablarning boshqa dindagi e'tiqodchilarining ahvolimi mushriklarning ahvoliga tamoman o'xshaydi ular go'yo bir qelibda qo'yilgandek bir jamdan suv ichgandek urf odat pesxika va aqida jihatlarda bir biridan ko'p farqlanmaydi jaholiyat davridagi arab jamiyati biz oldingi boblarda arab yerim orolidagi siyosiy va diniy ahvoli bilan tanishib chiqdik hamda orol xalqining ijtimoiy iqtisodiy va axloqiy ahvoli bilan tanishib boqaylik Arablarning ijtimoiy ahvoli Arab jamiyatida ahvoli bir-biriga o'xshamaydigan ijtimoiy tabiqalar mavjud edi. Boy oqso'ngaklar tabiqasidagi arablarning oilaviy o'rni nihoyatda ustun bo'lib qolmay, hatto bu tabiqaning xotin-qizlarni to'liq tanlash erkinligi va so'z erkinligiga ega edi. Bu tabiqaning xotin-qizlari qattiq hurmatlanadi va ularning iffat nomusi uchun qilishlar yalang'ochlanib qonlar to'kiladi. Biror kishi elning nazarida yuksak o'ringa ega bo'lg'isi, saxovat va shijoat fazilati bilan maqtang'usi kelsa, ko'pincha Allohda qiz-xotinlarning tiliga murojaat qiladi. Ayollar xolisi qabilalarni tinchlikka boshlaydi. Xolisi qabilalar ora urush jidal o'tlarini yoqadi. Shundaqdimi erlar yanala oilning to'liq huquqli boshlig'i va oilning qonuniy egasi edi. Er-xotinlik munosabat jihatda oila boshlig'ining qo'shilishi bilan to'y murosimi o'tkazilgandan keyin kuchga ega bo'ladi qiz xotinlar bosh bashtag'liq qilib egichaqilarining gapini yerib yetolmaydi yuqori oqsumaklar tabiqasining ijtimoiy ahvoli mana mushundoq bo'layotgan bir paytda tuvan va o'rta tabaqadagi er ayollar o'rtasida bir qism past tabiatli kishilarni yo'q degilma bo'lmaydi biz undaqlarning ijtimoiy ahvolini faqat shallog'liq hayosizlik xohishvozlik ve şehvani deyişten başka söz bilen ifadeleyemeyimiz. İmam Ebu davud Rahimullah, Ayşe roziyallohu anhodan naql qilgan bir hadiste, bunda dedir ki, johiliyatning nikah işleri tört türlük et. Onun birisi kişiler kishilar bugungi kunda kılıp kilovatkan nikah alınış qoidasi et. ya'ni her taraf ayol tarafga xaridorlik qilib elchi yo'llash va qiz tarafning makulluğunu olgandan ki toyluk mahri berib to'ylashish Yana bir xil nikah munosabati bo'lsa, orada ar-xotinlik er munosabati bor bo'lgan ikkalaning o'ttirisidagi bunday holatdir. Xotini hayzidan pok bo'lganda eri xotiniga paloni erga xotin bo'lib, uning urug'ini og'in deydi. Xotini shu kishidan homildor bo'lmag'icha uningga yaqinchilik qilmaydi va bir joyda yotmaydi. ayolining shu ərdin qorsaq ko'tirganligi iniqlansa, ondin xolisa bir orunda boladı, xalımısı bo'lmaydi Ular balasining qobiliyatlik, sifatlik tug'ilishini orzu qilib shunday qiladi. shu bu nikah uruq qilish nikohi deb ataladi. 3-chi bir xili bir qancha odam jam bo'lib, birli vaqtda birli xotin bilan orqa-orqadan birga bo'ladi. Bu xotin qo'rsoq ko'tirib tuqqandan keyin bir qancha kunni o'tkazib yetib, ashu erlarning hammasiga odam avatib yig'adi. Hech qaysining kammasligi hadda emas edi. Ular jam bo'lgandan keyin ayol ularga o'zi rozi bo'ladigan birsining nomini atab mana qilgan ishlaringlar hammanglarga oyan man tug'dim faloni bola seninki deydi shuning bilan bola ashu erga mansub bo'ladi to'rtinchi bir xili nurg'un buzuqlar to'plashib birli xotin bilan birga bo'ladi u xotinmi qarshilik bildirmaydi ular asosan poyisha buzuq xotinlar bo'lib ular buzuq erlarning yetib kelishiga qulay bo'lsin uchun ish ustiga tug' qadab qo'yadi bunda xotinlar qo'rsoq ko'tirib tug'sa heliq arlar hammasi yig'ilib qopiyakash chaqiradi ondan keyin bu harom bolani osha qopiyakash paraz qilib bekitgan odamga mansub qiladi bu bola shuning bolasi bo'lib qoladi alloh taolo muhammad alayhissalotu vassalamni payg'ambar qilib avatib jaholat aholisining ashu noto'g'ri nikohlanish shahvat ado qilish qilmishlarini cheklab bugungi islom dini yo'lga qo'ygan odil nikoh tuzumini o'rnatdi arablarda yana arxotilliq munosabat qilishning bisi nayzining tig'i orqali belgilanadigan ahvollarmi bor edi bu asosan qabilalar aro yuz bergan urushlarda g'olib taraf mag'lub tarafning xotin qizlarni asriga elib uni xotin qilishdan kelib chiqqan nikoh munosabati bo'lib bu xotinlardan dunyoga kelgan bolalarning peshonasidagi numus zedisi umrvoyat saqaymaydi hammaga ma'lumki arablar jaholiyat davrida ko'p xotinliq bo'lishda cheklamaga uchirmaydigan xalq edi shunga ularda bir er hamisha oji singillarni bir nikohda saqlaydigan islomi bor edi otasi nikohga ilib qo'yayotgan yoki otasidan tul qolgan o'gay onalarni uyalmay balalarni nikohga oladi Erlarga taloq ayrilish huquqimi cheklamaga uchirmaydi qisqasi zinaxo'rliqdan iborat bu pastkash qiliq har qaysi tabiqalarda umumlashib ketgan bo'lib biz bu pastkash qiliqlardan saskindigan ayrim zoti pokiz er va ayollardan boshqa hech qaysi bir tabiqa va bir sinfni bu razillik tushib qolmagan deb istisno qilolmaymiz har holda hur ayollarning ahvoli didaklarnikidan ko'p yaxshi edi fohish ayollarning mutlaq ko'p qismi asosiy jihatdan didaklar bo'lib ma'lum bo'lishicha jaholat aholisining ko'p sondakilari bu benumuz ishlarga chetilib qilishdan ornimiz his qilmaydi ekan imom abu davud rahimuulloh amir ibn shuaybdin u dadisidan u buvisidan naql qilib aytidurki bir odam ey rasululloh paloni mening bolam man uning onasi bilan burun jaholiyat vaqtida birga bo'lgan edim deganda payg'ambar alayhissalotu vassalam islomda jaholiyat davosi oqmaydi jahiliyat davri kammasga ketdi bola to'shak egasining zinaxur chalmi kelsa qilinadi deb javob bergan said ibn abu vaqqas roziyallohu anhu bilan abdi ibn zamina dedigidan bo'lgan o'g'li abdurahmon ibn zama to'g'risidagi mojrosining tafsiloti hammaga ayon johiliyat davrida yana ota bolalar munosabatimi ko'p xil edi ularning ba'zilari bolalarini oldimizda yo'rg'ilgan umoq bolamiz yer yuziga ajrab tushgan jigar porimiz deb e'tiborlasa yana ba'zilardan qizlarning numus keltirishidan va ko'p chiqimlar qilishidan qo'rqib ularni tirik ko'miyotadiganliklari yo'qsulliq va nomratlikdan qo'rqib bolalarini narsida oldida ujuqtirib yutadiganlarmi bor edi bu haqda sura anam bir yuz ellik birinchi oyat sura nahla ellik sakkiz ellik to'qqizinchi oyat va sura bani isroil o'ttiz birinchi oyatlarda aniq bayonlar bor lekin buni jamiyatda umumlashgan odat deb kesib aytolmaymiz chunki ular dushmandan mudofialanish uchun o'g'il farzandga hammadan bak ehtiyojli xalq edi ammo ularning qarindoshlar aro munosabati tog'isining bolalari bilan bo'lgan munosabati va o'z jamiyati ichidagi urug' tuqqonchilik munosabati intayin mustahkam va qo'yiq edi ular intayin qabilavoz bo'lib o'z qabilasi uchun o'lib tiriladi qabila ichida ustunlikni egilagan birlik ro'yiga taassubiyat ro'yi qo'shilib urug'doshlik va qabilvozlik ijtimoiy tartibning asosi bo'lib qolgan edi ular qarindishing zolim bo'lsin yoki zulmga uchirsin o'xshashla yordam berishing kerak degan maqol tamsilning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'radi islom dini borliq kelgandan keyin bu tamsilning zolimga yordam berish degan uqumini zulmga silishdan to'sish deganga o'zgardi ammo tamsilni bir butun yo'q chiqarmadi biroq huquq mansab raqobati ko'p hollarda bir otning nasldan ko'payib shakllangan qabilalar aro urush mojarosi keltirib chiqaradi avaz xaraj abaz zabiyan va bakri tag'lib qatorliq qabilalar orasida yuz bergan qonliq to'qinishlar buning jalliq pakitidir ammo urushqoqlik munosabati bo'lmagan qabilalarning munosabati butunlay yirik edi ularning asosli kuchi urushga sarf qilinadi biroq diniy jihatga ba'zi o'rtaq an'ana va urf odatlarga hurmatsizlik qilib silishdan qo'rqish va g'oyibona ayminish ularning qilish nayzlarining bisini yondirib jidal majra o'tlarini o'chiratdi ba'zida do'stlik o'rnatish ittifoq tuzish va rayon tavalligi qatorliq omillarmi qarshilashayotgan qabilalarni birlashtirib qo'yadi bo'libmi harom oylari ularning hayotini saqlab qilish va turmushini qomdib olishga cho'ng fursat yaratib bergan edi xulos kalom Ayni zamanda ərəblərinin ijtimai əhvalı intayin qalaq və tövən dərəcədə olub, ularının royunu cəhalət tumanları besib ketkən idi. Xurafət üçün kəng meydan hazırlanğan idi. Bidat, xurafi və azğın fikir qarışlar erkin təşəbbüs qılınıb, adamlar hayvan kəbi yaşamaqda idi. Ayallar mal-matanın orunda elib setilatdı. Bütün bir millət oturisdiki ortaq birlik reçtisi bütünləy üzülüb bulub, با دیلگن hükümetlerinin Asiyadımı, Puhralarını bulup öz çöntkini dolduruş, ya ki karşı rakiplerine ot etiş idi. İqtisadi əhvali Ərəblərin iqtisadi əhvali ictimai əhvaldan köp fərqlənməydi. Biz onların turmuş adətinə nəzər saladığan bolsaq, bu nəhayət eniq namayan bolud. Alaylı ticarət onların hayatlıq lazımətliklərinə erişinin birdən bir yolu idi. tijorat safari degan odatda vaziyat muqim jamiyat tinch bo'lganda o'ngishli bo'ladi albatta ammo bundaq tinch ittifoq bo'lgan siyosiy vaziyat arab yarim orolida harom oylardan boshqasida hargiz tepilmaydi arablarning ukaz zul va majinni qatorliq mashhur bozorlari dal mushu oylarda qiziydi qo'l hunarvandchiligini olsak arablar sanoatdan eng yiroq millat edi arablarda bor deyilgan sanoatning bor yo'qi faqat qo'l to'qimchilik va teri qurum ochlash va hokazolar bo'lib qo'l hunarvanchilikning ko'p qismi yaman va hira aholilarida shuningdek shamg'a yaqin joylardagi xalqlarda tepiladi orolning ichki qismi faqat dehqonchilik bog'vanchilik va chorvachilikqa tayinadi arab ayollar bo'lsa yib egirish bilan shug'ullanadi lekin ayollarning ming jafoda egirib to'qigan yib matolari lashkari hozirliqi yetmaydi nomrodliq va osh yalang'ochlik jamiyatda umumiylik baloyi ofatga aylangan edi ijtimoiy axloq johiliyat arablarida sog'lom aql va pok vijdon ravo ko'rmaydigan nurg'un nochar illatlar haqiqatan bor edi ammo ularni kishini don qoldirib o'ziga ixtiyorsiz ram qiladigan ajoyib esil axloqlarmi yo'q emas edi albatta Bu axloqlarni umuman tuandikilarga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi saxovat. Arablar keng qulluqda o'zaro beslashadi va xayrat saxovat ishlari bilan faxrlanadi. Ularning saxovat bilan maqtanish va sehilarga hadiya o'qish uchun ijod qilgan she'rlari arab she'riyatining yermini degidek egilaydi. Ularning birining uyiga qahrdan sovuq va ocharchilik kunlarda ushtumtut bir mehmon kelsa, Soyibxonning faqat o'zining va oilasining jon tomiri bo'lgan birli to'gisi bor bo'lsa-mu, u ikkilanmasdan heliqi to'gini bo'g'izlab mehmonga ziyofat beradi. Ularning saxovatga oid olijanob fazilatlaridan biri shuki, ular haddi hisobsiz eg'ir diyet to'lam va iqtisodiy yuklarni ustiga elishga rozi ediki, qon to'kilish va bir insonning nohaq zoya bo'lib ketishiga sukut qilib turolmaydi. Ular o'zlarining bu ishlar orqali قارش ترەپنىڭ ئەمەلدار باشلىقلىرىغا پەخر تەفەخۇر قىلىشاتتى. ساخاۋەتتىن سۆيۈنگەنلىكتىن بولسا كېرەك، ئۇلار ھاراق شاراب ئىچىش بىلەن ماختىناتتى. ئۇلار ھاراقكەشلىكنىڭ o'zi faxrlanishga arziydigan ish deb maqtanmasdan balki u ساخاۋەت yo'llaridan bir yo'lni ya'ni aroqxumarlik odamga kangqo'llikni o'gitadi deb biladi shuning uchun ular uzum tilini karam ya'ni saxovat darxi deb atsa uzum arqini saxovat qizi deb atashgan edi arablardagi qadimgi klassik she'r to'plamlariga nazar soladigan bo'lsak maxsus aroqxumarlik haqida madya va faxriy bayonlarni ko'ramiz arablarning saxovat yo'llaridan yana biri qimorvozlik ular qimorni saxovat usullarining bir xili deb qaraydi chunki ular qimordan oladigan foydani va taqsimotdan oshqinni butunlay ojiz miskinlarga yegizadi shundoqdimi qur'oni karimda bu ikkisizlikki gunoh foydaga qaraganda texmi buyuk so'r baqar ikki yuz o'n to'qqizinchi oyat deb ogohlantirish berayotganligini ko'ramiz ikkinchi ahdiga vafo qilish ahdi ularning nazrida chin eslashga tegishli ish edi ahdiga vafo qilish uchun jon jigar farzandlarining o'ldirilishi va xonavayron bo'lishi hech nima emas edi buningga shaybon qabilasining boshlig'i hani ibn masud simul ibn adiya ve Hacib ibn Zırarlı'nın qissalari emeli misal bulalaydı. Üçüncü, 3 Nefes. Öz-özünü oz zulüm qadrlash, zulm sitamga tiz pikmaslik va xo'rliqqa bosh egmaslik ro'yi. Ulardagi qaram shijoat, qaysar iroda va darhol harakatga kelish g'ayratini ashu axloqlarning ko'zi deyishga bo'ladi. Chunki ular izza ahonat va xo'rliqning purqi chiqadigan har qanday bir gepsizini so'zni anglasalar, kılıç neyizlerini elip, urush marishini yangrtatdi va bu yo'lda qanchalik qurbonlarni berishga parvo qilmaydi to'rtinchi xatarga tavakkul qilish va dodil qadam besish ular shan sharaf keltirgan deb qaragan har qandaq bir ishga iroda bog'lasa ularni hech narsa to'syanmaydi balki ular uningga xavf xatarga qaramay o'zini uradi beshinchi muloyimliq tamkinlik va eg'ir besiqliq ular bu axloqi bilan maqtansimi biroq ulardagi qaram tabiat shijoat va g'ayrat ularning bu aloyidligini besib ketadi oltinchi sahroliqlarga xos ва shahar madaniyatining kirdog'lari va heli nayrangvozliqlari bilan bulg'anmaslik ularning tabiatidagi samimiyat sadoqatmanlik ahdiga vafo qilish aldamchilik va makkorlikdan nafratlanish qatorliq oliyjanob fazilatlar mushu axloqning natijasidir Biz bu qimmatlik isl axloqlari va arab yerim orolining butun dunyoga silishtirgandiki mo'yim jug'rofiyalik joylash aloyidligidan iborat ichki omilni arablarning ilohiy bosh elchilik yukini va insoniyat millatlariga va jamiyatiga rahbarlik qilish vazifasini ustiga ilishga otlanganligining birdan bir sababi bo'lishi mumkin deb qaraymiz chunki bu axloqlarning qismatlari qarmoqqa yomonlikqa ilib boradigandek va ig'ir oqibatlarni keltirdigandek ko'rinsimi lekin bu azroq isloh qilinsila insoniyat jamiyatiga zo'r manfaat va baxt saodat keltiradigan bebaho guvarlar edi bu islohotni dal islom dini haqiqiy ravishda ilib bordi arablardagi isl axloqlar ichida ahdiga vafo qilishdan qolsa eng qimmatlik va foydasi eng zo'r bo'g'ini izzatul nafas o'z öz o'zini qadrlash va xatarlik ishlarga dodli qadam bosish fazilati bo'lishi kerak chunki yomon illat va yomon ishlarni cheklash va odil tartib o'rnatish dil mushunda qat'iy iroda keskin maydon va qaysirona ruh bilan vujudga chiqadi albatta arablarning yuqorida biz tilga ilib o'tganimizdan boshqa yana nurg'un go'zal axloq fazilatlari va olijanob hislatlari bor ammo bu vaqtdagi bayonlar kitobimizdagi asos tema emas davomi bor